bona ideo, cluboi de legado. En Brasilo, la lojantaro ancora necutimas regule legi libroin generale. Relative mal multae homoi legas pli ol unu du libroin en ciu iaro. Tamen, la quanto da legemuloi mal rapide crescadas dum la lastai iaroi la partopreno de granda e homa o case de internazia i libro foiroi en granda urboi, attingas cifero in de plurai cent miloi dum la lasta iaroi ocasis alia gioiga fenomeno qui la gazetaro kai interreta informiloi disconigas pli multigia stralalando la tiel nomatai libro cluboi au cluboi de legado. Ili estas neformalai rondoi, kiui regule considas en publicai locoi au heime por discuti pri libroi. Tion ili faras en bibliotecoi, cafeioi, culturcentroi au comunumai a museioi. Generale la portoprenantoi interconsentas legit certan vergon en ciu monato, dum la consido ili interchangia sia in impresso in pri la racconto se temas pri fictiajo pri gia stilo pri psicologia e kai socia implicoi pri la penso e kai sento e dum la legado fine oni proponas citiun demandon ciu vi recomendus citiun libron al amico plei multe nombre partoprenas virinoi, cae la clubanoi unua nime assertas che tiu sperto estas agrabla cae mense riciga. Crom la sin de vigo legi bonan libron, oni havas la ocasion amicigi cae interchangi malsamain manieroin rigardi la mondon. Tiu fenomeno estas tiel signifo plena che el doneio in Brasilo comenzas a pogi clubo delegado. Ili disponigas libro in al gruppo e cae instituzioi contra o favore e presoi cae informas per interreto pri ilia funcciado. Fakte, quancam la clubo estas neformalai, ili devas esti bone organizitai, se oni desiras longan dauron cae fidelan partoprenantaron. Unu au du homoi devas estri la calendaron pri cunsidoi, la tempon por ciu cunsido, la voce donadon por electi la legota in libroin, la prisorgadon pri la loco quie oni cunsidas, cae ec biscvitoin, cae teon eventuale gravas ancau memorigi la partoprenantoin per ret messaggio du tri tagoen antau ciu consido. Ien estas interesa spontana iniziato de private homoi ciu farigias pli cae pli ofta. Supposeble di povus esti inspira ancau por ni esperantistoi. En ciu urbo tra la mondo, kie trovigas gruppeto da esperanto parlantoi, tie oni povus cunmeti similan clubeton. Ancao per interreto, homoi povas regule connectigi por commenti pri legitae vergoi en organizita maniero. Clerezzo cae regado de la lingvo certe crescus cae same la libro productado niai eldonistoi nepre celebrus. Ču utopio